فمرادي أن يرضى الله إن أرضى الكفار أناس فمرادي أن يرضى الله نسي الناس طريق النصر حسبوه يأتي في يسري Nevolje su upravo one sa kojima se svakodnevno susrećemo po ulicama gdje vidimo ljude kako se u sred bijelog dana, u sred Ramazana kada ljudi trebaju postiti, من غير دماء تجري أين جهاد رسول الله بلغ عني يا vidimo ih kako jedu, vidimo ih kako piju, vidimo ih kako javno krše zakon, odredbe i propise uzvišenog gospodara Subhanahu wa ta'ala.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 wa ta'ala je objavio Kur'an svome poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam da bi ga njime podučio kako se treba približavati Allahu Đalešanu da bi ga Kur'anom podučio i upoznao sa samim sobom te uzvišeni gospodar Žele wa ala u Kur'anu opisuje sebe lijepim imenima ljudima daje do znanja da se on krasi i karakteriše savršenim svojstvima i savjetuje poslaniku Muhammedu sallallahu ta'ala alaihi wa sallam da ovu istinu od njegovog gospodara dostavlja ljudima Ja ejuhan nebi berlih ma uzile ilajke min rabbik kaže gospodar subhanahu wa ta'ala u tom kontekstu O ti vjerovjesniče, dostavljaj ljudima ono što ti se objavljuje od tvoga gospodara. Poslanik je sallallahu alaihi wa sallam u potpunosti dostavio Allahu risalu. Poslanik je sallallahu alaihi wa sallam ljude, ljude obavjestio o onome što mu je objavljivano i na oproštajnom hađu je potražio da gospodar Subhanahu wa ta'ala prije svih ostalih stvorenja posvjedoči da je on svoju misiju ispunio, a kada bi pogledao prema nebu i digao svoj kaži prst, rekao bi Allahumme hel belegat, Allahu moj jesam li dostavio, pa nakon toga bi prst pustio spustio, spustio i uperio prema shabima, to jest okupljenim ljudima i rekao bi Allahume fešhed, Allahu moj posvjedoči i mi svjedočimo da je poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam sallam u potpunosti dostavio objavu svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala ništa nije zatajio, ništa nije sakrio, ništa nije maglovito ostavio iza sebe, te da ljudi sebi postavljaju čudna pitanja, te da ljudi lutaju u zabludi nedoumice i zbunjenosti o tome ko je gospodar ljudi, ko je stvoritelj ljudi, već kažemo i srcem i dušem i našim dijelima svakodnevno inša Allahu Teala svjedočimo da je poslanik Islama Muhammedun sallallahu alaihi wa sallam dostavio poslanicu svoga uzvišenog gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. Dostavio je to da je gospodar živi i vječni, da on ne umire, njega drijemežni san ne obuzima. Dostavio je to da je gospodar subhanahu wa ta'ala savršen, da je gospodar subhanahu wa ta'ala silan, jak, moćan, da je gospodar subhanahu wa ta'ala milostiv prema svojim robovima, milostiv je se prašta grijehe onima koji to traže od njega, da je gospodar Subhanahu wa ta'ala strog prema nevjernicima, strog je prema okretačima od istine, strog je i osvetit će se onima koji su omalovažavali njegov din, osvetit će se onima koji su okretali leđa vjeri gospodara Subhanahu wa ta'ala, Wallahu azizu dhuntika, a Allah je moćan i on će se posvjetiti ljudima, onima koji su se odbili pokoriti njegovoj volji, onima koji su odbili da budu od umeta poslanika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Draga moja braćo, kada govorimo o istinitosti i vjerodostojnosti dostavljanja Islama, od strane poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam jedna od najvećih istina i u prije objavljenim knjigama jeste istina o susretu čovjeka sa uzvišenim gospodarom Allahom subhanahu wa ta'ala. To je istina koju niko ne može poreći, to je istina koju je poslanik sallallahu alejhi ve selleme posvjedočio, posvjedočili su svi poslanici prije njega, a posvjedočili su i oni ljudi, oni iskreni pobožnjaci koji su Allaha subhanahu wa ta'ala susreli iskrenim srcem, iskrenom dušom i dobrim dijelom, ali niko od njih nije došao da nas obavijesti o istinitosti sa susretom uzvišen, sa, o susretu sa uzvišenim gospodarom Subhane Voteala, već je to blagodat osjećanja nevidljivog imana u srcu, blagodat, slast i ljepota vjerovanja u ono što ne možeš vidjeti, jer ako ti ne možeš vidjeti onoga koga obožavaš, a voliš ga, iskra si prema njemu, radiš radi njega, trudiš se radi njegove milosti, žrtvuješ na njegovom putu, znaj da iako ga ti ne vidiš, on tebe sigurno vidi i to je ona deređa Ihsana, to je deređa dobročinstva ili čestitosti ili potpune iskrenosti sa uzvišenim gospodarom Allahom subhanahu wa ta'ala kada on svojem vjerniku daje da shvati, da vidi, da razumije, da pronikne u ono u što drugi ljudi ne mogu proniknuti Allah subhanahu wa ta'ala svome iskrenom robu daje da razumije da je da shvati od njegove objave ono što drugim ljudima izgleda kao nekakva fantazija, što drugim ljudima izgleda kao nešto čudno i nedokućivo, što drugim ljudima izgleda kao gubljenje vremena i trašenje ovog dunjaluka, što drugim ljudima <clears throat> izgleda kao nešto zbog čega čovjek gubi vrijeme na ovom dunjaluku, gubi svoju snagu i svoju energiju u kako oni kažu nešto što nije dokazano ili nešto što ne postoji. Međutim, vjerniku Allaha subhanahu wa ta'ala pokraj svih iskušenja kroz koja prolazi, pokraj svih nedača, nesreća i nevolja sa kojima se svakodnevno susreće, A kada govorimo o nesrećama, o nevoljama i nedačama i iskušenjima, ne mislimo samo na to da ti gospodar Suhane Oteala da nešto sa čime se ne možeš nositi, da gospodar oduzme nekog voljenog, da gospodar oduzme od imetka, da gospodar oduzme tvoju slobodu, da ti gospodar oduzme pamet. Da, to su iskušenje od gospodara Suhane Oteala, Ali vallahi billahi tallahi iskušenja su upravo ona. Nedače su upravo one. Nevolje su upravo one sa kojima se svakodnevno susrećemo po ulicama gdje vidimo ljude kako se u sred bijelog dana, u sred Ramazana kada ljudi trebaju postiti, vidimo ih kako jedu, vidimo ih kako piju, vidimo ih kako javno krše zakon, odredbe i propise uzvišenoga gospodara Subhanahu wa ta'ala. Nedača, nevolja i iskušenje za vjernika je ova golotinja sa, kojoj se, sa kojom se susrećemo svakodnevno po našim ulicama. Ko će to spriječiti? Ima li neko ko upozorava na to? Ima li neko ko bi upozorio na haram gospodara subhanahu wa ta'ala? Pa da ljudi pred gospodarom opravdaju sebe, pa da ljudi pred gospodarom daju sebi dokaz da su se potrudili, a oni koji prikrivaju jasne dokaze od uzvišenog gospodara subhanahu wa ta'ala i se ovoj kriminal svoju neprisrastnost prema grijehu, a udaljavanje od odvraćanja od zla i nareživanja dobra pravdaju nekim modernizmom, pravdaju potrebnom, potrebom za zbližavanjem s ovim ili onim ili za kamufliranjem stanja muslimana zbog situacije u kojoj se nalazimo. To su ljudi koji kriju jasne dokaze pred gospodarom Subhanahu wa ta'ala, to su ljudi koji ne žele da vjera gospodara Subhanahu wa ta'ala zauzme mjesta u društvu, to su ljudi koji nisu shvatili da poslanik Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam nikada nije prikrivao istinu, a najveća istina od gospodana subhanahu wa ta'ala na koju je poslanik sallallahu alihi wa sallam upozorio jeste upravo ona istina koju smo malo prije spomenuli, istina susreta, neminovnog susreta sa uzvišenim gospodarom, Allahom subhanahu wa ta'ala, kada će čovjek stati pred svoga gospodara, golih ruku, pa i koliko od majke e, stvoren, kada neće biti opravdanja pred gospodarom osim iskrenog imana i dobrog dijela koje je dokazalo postojanje imana, kaže gospodar Subhane, kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, savjetujući muslimane, vjernike koje se, koji se pripremaju za čas smrti vjernike koji se pripremaju za susret sa uzvišenim gospodarom, one koji su drugi svijet postavili ispred ovog prolaznog svijeta, savjetuje one koji žele da uživaju u blagodatima onoga u čemu šta ih je gospodar pozvao kada im je rekao Wallahu jed'uku mila dani selam a Allah vas poziva u boravište mira, u boravište blagodati, to je boravište neprednosti nepregledne radosti, to je boravište rahatluka u kojemu vjernici nikada više neće uznemirjavani biti, u kojem, vjernici, u kojem se vjernici nikada više neće patiti, u kojem će vjernici uživati plodove njihovog iskrenog imana u Allaha subhanahu wa ta'ala. A oni koji su se ogrešili Allaha i svoju su, svoja su leđa okrenuli njegovoj knjizi, bit će im na tom danu rečeno وَمْتَازُ لِيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ i danas se vi ovo zlikovci odvojite. Zlikovci su oni koji se okrenuli leđa Allahovoj vjeri. Zlikovci su oni koji kada se upozoravaju ne slušaju, kada se savjetuju ne prihvataju i kada se pozivaju odbijaju namjerno ponižavajući vjeru uzvišenog gospodara Subhana Moteala, na sudnjem danu gospodar će ih nazvati pred svim svojim stvorenjima, zlikovcima, a svi znate šta znači zlikovac. Čak i kada mi govorimo o zlikovcu, kažemo da ga treba kazniti na najstrožiji način, da ne bi smeta ostalim ljudima, tako će gospodar Subhanahu wa ta'ala kazniti one koji su se odlušili od njegovu objavu, nazvaće ih na sudnjem danu zlikovcima i to će biti njihov e, strašan kraj jednom za Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, savjetujući svoj umet, savjetujući svoju braću u vjeri, ekthiru min vikri min ledhad, Puno spominjite ono što vam ruši strasti. Puno spominjite ono što vam pregida vaš spokoj, vašu harmoniju, vaš rahatluk na dunjaluku. Puno spominjite hadimul ledad, hadimul ledad što ti ruši strast, ono što ti prekida doživljaj fizički sa dunjalukom, jeste ništa drugo do smrti, jeste ništa drugo do smrti, a smrt je istina na koju gospodar Subhanahu wa ta'ala upozorava svoje robove, poziva svoje iskrene robove da se zataj nevinovni i istiniti čast pripreme, te kaže u Kur'anu, u suratu Qab, sura koju je poslanik Muhammedu sallallahu ta'ala alihi wa sallam, skoro svake džume citirao sa minbera, Aisha radijallahu ta'ala anha kaže, toliko je često spomenjao suratu Qab na minberu, na džumanskom danu da smo svi mi tu suru naučili slušajući poslanika sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. U ovoj suri su draga moja i poštovana braćo upozorenja za vjernike, za vjernice, za strpljive, za iskrene, za one koji bdiju noću pred Allahom, za one koji zorom padaju na seždu gospodaru subhanahu wa ta'ala, za one koji su u stanju da toplotu svojih ležaja za mene, za hladnoću stajanja pred uzvišenim gospodarom, Subhanahu wa ta'ala, koji mu u džennetu neće dati da ikada više osjete hladnoće, da ikada više osjete pretjeranu toplotu, da ikada više osjete umor, već će uživati u vječnoj blagodati svoga gospodara, Allaha subhanahu wa ta'ala, koji u Kur'anu kaže u suretu Kaf, وَلَكَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ I ja sam stvorio čovjeka i dobro znam ono na što ga nagoni njegova duša i ja sam čovjeku bliži od njegove žile kucavice. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال I kada se oni koji se susreću sretnu sa desne i sa lijeve strane, ma jerfidu min kaulin illa ledejhi rakibun atid, a čovjek neće biti u stanju da progovori makar jednu riječ, a da pred njega ne bude rakibun atid, onaj kontrolor koji je uvijek spreman, onaj koji bdi nad njim i da uvijek upiše ono što će ovaj uraditi od dobrom ili hrđavog dijela, pa da na sudnjem danu to njegovo dobro subhanahu wa ta'ala kao što će biti izneto pa da ovaj ne bude u stanju da se opravda pred gospodarom subhanahu wa ta'ala. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد i došla je agonija smrti, a to je o čovječe ono od čega si ti uvijek bježao. gospodar Subhanahu wa ta'ala upozorava čovjeka da mu je agonija smrti neminovna, da će ga neminovno zadesiti i da u tom trenutku čovjek pred gospodarom Subhanahu wa ta'ala ostaje potpuno bez pomoća. Zanike ma kunte min butahid, to je ono čega si ti uvijek pokušao da pobjegneš, to je ono o čemu čovjek nikada nije razmišljao razmišljao, a i kada je bio upozoren i pozvan da razmišlja o tome, on je okretao glavu i namrštenog lica je odbijao o tome da sluša, a kamoli da razgovara. ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك اليوم الوعيد To je ono od čega si bježao i kada će biti puhnuto u rog, to je dan koji je ljudima obećan وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسِ مَعَهَ سَائِقُ وَشَهِيدِ I tada će pred Allahom svaka duša stati bit će povučena, pred Allahom će biti postavljena, a i se vjedom koji će posvjedočiti protiv te duše, lekad kunte fi gafnetim min hada, ti si bio u nemarnosti zbog ovoga, nisi spominjao smrt, nisi spominjao stajanje pred Allahom subhanahu wa ta'ala, fekešefna anke gita'ak, فَبَسَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدَ I danas smo ti mi zastor otklonili i gle, danas ti je pogled oštar, danas čovjek vidi sve, danas je uvjeren da objava gospodara Subhanahu wa ta'ala nije bila laž, da ono sa čime je bio poslan Muhammed sallallahu alaihi wa sallam nije bila neistina, već je bila istina na koju je gospodar Subhanahu wa ta'ala upozoravao. Pa tada će čovjek oftarin, šeitan kojega je celog života navodio da se okrene od pokornosti i poslušnosti Allahu subhanahu wa ta'ala cijelu krivicu njegovog zla, cijelu krivicu njegove neposlušnosti prema Allahu subhanahu wa ta'ala prebaciti na ovog jadnika koji nije htio poslušati Allahove riječi i reći وَكَانَ كَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَدِيدِ i reći će njegov karin evo ovo je ono što sam ja spremio to jest ovo je ono što je zapisano od ovog čovjeka ovo je ono što je ovaj čovjek radio nije se sjećao Allaha nije uzeo svoga poslanika za Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam za vodilju u njegovom životu nije se družio sa muslimanima, nije posjećivo Allahove kuće, nije klanjao namaz, nije postio Ramazan, on će biti osuđen na propast kod gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. A gospodar Đerle Šehenu nije nepravedan i ljude će nagrađivati ili kažnjevati shodno njihovom imanu, a još gore njihovoj neposlušnosti i grijehu prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Drage i poštovana braćo, poštovane sestre, Allah subhanahu wa ta'ala imajmo uvijek na umu i čuvajmo se, čuvajmo se, čuvajmo se da ne budemo od onih kojima će, na, kojima će na sudnjem danu oči progledati da ne budemo od onih kojima će se na sudnjem danu vide izoštriti, već upozoravajmo i savjetujmo sami sebe na milost gospodara, na oprost gospodara, ali i na to da gospodar Subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu griješnicima, zlikovcima, pokvarenjacima, munaficima, nevjernicima, idolopoklonicima, mušnicima i svima onima koji nisu vjerovali u Allaha, odbili da se pokore Allahu subhanahu wa ta'ala i druge su tjerali da budu neposlušni Allahu subhanahu wa ta'ala, da je gospodar subhanahu wa ta'ala osvetnik i da će im se na sudnjem danu sigurno osvetiti, a njihov cilj je nikoj, nijedan drugi do ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونوا سواء a oni samo žele da vi uznevjerujete i postanete nevjernici kao što su oni nevjernici. Ništa oni drugo svojim riječima ne žele, ništa svojim dijelima ne žele, ništa svojom propagandom i kampanjom ne žele, do samo da vjernici postanu nevjernici kao oni i da budu jedno te isto, dok gospodar Subhanahu wa ta'ala, Wallahu jedhukum ila dani selam, Allah obećava oprost, obećava svoju milost i vječnu blagodat vjernicima.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 sallallahu wahda sallallahu alayhi ashra ko donese salavat na mene jednom Allah donosi salavat na njega 10 puta ovo je blagoslovljeni dan Ramazana blagoslovljeni dan džume u ovom se danu inša Allahu Teala dijela čovjeka uvečevaju kod gospodara subhanahu ta'ala pa kada činimo salavat na poslanika sallallahu alihi wasallam nadamo se da će se i taj salavat gospodara Subhanu Teala ne samo u, u udesetostručiti, već će se sedamsto puta više uh, udvostručiti, inša Allahu Teala. Draga braćo i poštovane sestre, na kraju smo mjeseca milosti gospodara Allaha Subhanahu Teala. Svaka stvar na ovom dunjaluku ima rok trajanja, pa i mjesec Allahove blagodati završava. Oni koji su uspjeli da iskoriste, iskoristili su. Oni koji nisu uspjeli da iskoriste, la jelu mene illa nefse, neka nekore nikoga drugog osim samih sebe. Allaha subhanahu wa ta'ala molimo da ovaj mjesec Ramazan ispostimo u pokornosti, poslušnosti Allahu subhanahu wa ta'ala i da iz ovoga mjeseca izađemo a da on uzvišen bude zadovoljan od nas i da nam oprosti grijehe i da nas učini od onih koje je spasio džehennemske vatre, inša Allahu ta'ala. Gospodara subhanahu wa ta'ala molim da ukabuli post, da ukabuli i banjet u ovom mjesecu Ramazanu. Gospodara molim da nam učvrsti uputu, da nas učini upućivačima, da uputi našu omladinu, da naše bolesne izliječi, da se mrtvima koji su ga sjećali smiluje i uvede u džemete njegove milosti. Gospodara, molim da pređe preko naših hržavih djela. Gospodara, molim da spletke onih koji spletkare protiv njegove vjere uzvrati u njihova grla, da nasačuva našeg šera da pomogne braću koji se zalažu za dominaciju riječi Allaha subhanahu wa ta'ala da siromašne muslimane nagradi da bogate da bogatima srca i duše otvori pa da puno svojoj braći udjeljuju da ne zaborave da je ono što je dato na putu gospodara subhanahu wa ta'ala dug koji si dao Allahu, a on će ti ga su, sigurno na sudnjemu danu uzvratiti, e, lijepom nagradom e, vratiti. Gospodara Subhanahu wa ta'ala, molim da nas sačuva džehennemske vatre, da nas sačuva iskušenja koje ne možemo podnijeti, da učini da umremo kao muslimani i da nam susret sa njim lijepim učini i da nam boravak u Brzahu, u Kaburu prije toga olakša kada nam Melek dođe i upita nas o gospodaru, o poslaniku, o vjeri, da nas gospodar subhanahu wa ta'ala čvrstom riječju e, pomogne يثبت الله الذين آمنوا بقول ثابت كما kaže Allah vjernike pomaže čvrstom riječju pa da odgovorimo da nam je gospodar Allah, da nam je poslanik Muhammed, a da nam je Islam vjera. Wa subhanak alhamdika šalma la ilaha ila anta, astagfiruka wa فمرادي أن يرضى الله إن أرضى الكفار أناس فمرادي أن